Tiksim skaidrībā. Raidījums atkarīgajiem un tiem, kuri viņiem ir blakus. Katru otro trešdienu, pulksten 17. Radio Marija Latvija. Labdien, un esiet sveicināti Rādio Marijas studijā. Mīļie radio klausītāji, ir tā dīvaina sajūta. Mēs eh, redzējušies neesam, bet eh, šķiet, ka apkārt ir tāds draugu loks, eh, kuri grib uzzināt par to, kā savu dzīvi vadīt skaidrībā. Un ar to domājot skaidru skatu, skaidras domas – skaidras idejas un, protams, līdz ar to arī skaidrus darbus. Un pie tā man šodien palīdzēs mani draugi Andris, sveiks Andri. Labvakar. Un Andrejs, sveiks. Labvakar. Kā, kā gan mēs līdz tam visam nonāksim, protams, kaut ko zinām, kaut ko, protams, izstāstīt, eh, diskutēt un spriest – Taču, lai tas viss notiktu ar Dieva svētību, Andri, es tev lūkšu um, sākt raidījumu ar lūkšanu. Paldies. Labvakar, uh, cienījamie radio klausītāji. Uh, mirkli sakoncentrēsimies un uh, ieturēsim mirkli klusumu un pacelsim savus dvēseles, savus garus, savus skatus uz Dievu šai tumšajā laikā, lai viņš mūsu dvēselēs ienes gaismu, kas mums šodien ir ļoti nepieciešama. Un izlūksimies arī Dievu svētību šim raidījumam, raidījumu dalībniekiem, raidījumu visiem klausītājiem, un lai Dievs svētī mūs katru atsevišķu un visu kopā, un lai mēs ar šo raidījumu katru sadzirdam, ko mums Dievs grib pateikt. To mēs visu lūdzam Tavu mīļā dēlu, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Mīļie klausītāji, atkal vēršos pie jums, tāpat kā visi pārējie raidījumi, arī šis rādījums arī ēterā skan pateicoties jūsu ziedojumiem. To jūs visvieglāk varat izdarīt, proti ziedot um, eh, rādījuma arī skanējumam, apmeklējot mājaslapu, Radio Marija LV, Un, um, protams, arī varat uh, piezvanīt, uh, noziedojot 900 930 67 69. Un, um, kā vienmēr, es aicinu jūs iesaistīties arī raidījumā ar saviem jautājumiem vai piebildēm. Tārunas mūsu raidījuma studijā ir 67 969 131, 67 969 131. Jā, Andris pieminēja tumšo laiku mm, lūkšanā, un tumšs viņš jau galvenokārt ir tādēļ, ka mums nav sniega vēl, diez cik daudz, bet uh, ir jau tā diezgan likumsakarīga saikne, ka tas, ko redzam aiz loga, var iezakties arī mūsu sirdīs, prātos, domās, emocijās, un tas ir tikai cilvēcīgi. Tāpēc es jums raidījumu sākumā gribēju jautāt, kur jūs rodat gaismu, iepriecinājumu, iedrošinājumu, tad, kad māte daba ir pieklususi – un <laughs> vispār viņu nevar ieraudzīt, jo viņi ir tumsā. Nu, es no savas puses teiktu, nu, teiktu, ka ne jau tā kā katram kaut kur jāmeklē kādu papildu spēku, jo man personīgi ir tā, ka man katra gada sezona ir savādāka, un tur katrai ir uh, savi mm, prieki. Piemēram, es nezinu, rūdens man vienmēr ir bijis tāds laiks, kad viss nomierinās, nostabilizēs un tā tālāk arī mūsu valsts uh, radusies pasauli rūdeni. Man arī tā interesanta dzīves uh, sakrata, ka man visas attiecības, kuras uh, ir bijušas un <laughs> arī ir, mm, visas sakušas rūdeni. Tieši tāpēc, uh, runājot par uh, rūdeni, man dāvā, tā ka man uh, ir nepieciešamība kaut kur meklēt kaut, kāds, uh, e, papil, kaut kādu papildu enerģiju vai papildu stimulāciju. Es e, tieši izbaudu to, kāda tā ir, es esmu miegaina, tāda ļoti, es esmu klūsa ar savu kaut kādu šarmu. Uh, es, ir, es, ir Andrim? Uh, es gribu teikt, uh, ka ļoti strauji tuvojās advents laiks, ne tikai Latvijā, visur pasaulē. Uh, un ja Toms pieminēja māti dabu, tad uh, es gribu teikt, uh, Latvijā māte daba advents laiks ir ļoti tumšs. Es pieļauju, ka citās pasaules valstīs advents laiks vēl tumšāk. ir vēl tumšāks vai, vai gaišāks nekā mums Latvijā. Un uh, par to domu, ko es sapratu no Toma, ir tas, ka tas um, ka advents laiks ir diezgan pagaršs, un tas tumšais laiks ir tieši vismaz Latvijā eh, diezgan trāpījies advents laikā un, un, un, un, un, un tāda tumsa, kas iestājās jau trijos, četros pa dienu, ja viņa ir ilg, ilglaicīgi, eh, viņa var eh, radīt cilvēkā mazliet nomāktību, mazliet kaut kāds skumjas, pelēcīgumu, nu, kaut kā tam līdzīgi, ja. Uh, un es negribētu teikt, ka varbūt trūkt enerģijas, uh, bet uh, šī tums nedon dvēselē gaismu un dvēselē priecāties, un varbūt ir jāmeklē kaut kādi <laughs> rīki, kā to palīdzēt dabūt gatavu, tad vien, nu, lai tā galvenais jau ir tas, ka, protams, mājās mēs varam iededzināt vairāk gaismu šajā tumšajā laikā, uh, uh, iededzinātas vecītes uh, un, un sakarināts visādīgs uh, Ziemassvētku eglītes, lai, lai šī gaisma ir, un tas arī labi, protams, jā, un, bet, uh, un iepriecina kaut kādā veidā dvēseli, bet uh, es arī uh, gribu uh, uh runāt un teikt par to, kas uh, man šai tumšā laikā iedēt svecīt manā dvēselē, manā dvēselē uh, šo uh, advents laiku, šo tumšo laiku, eh, kad laiks atkal pāries uz gaišo pusi, un, un, un, un, un, un tas jau ir tas jautājums, kad eh, neskatoties kāds ārā ir eh, laiks tumšs vai gaišs, ja man dvēselē ir gaisma, ja man dvēselē ir prieks un mīlestība, tad jau ārā var būt vienalga kas, ja? un, un, un, un, un tās ir lūkšanas, tās ir tikties ar kristiešiem un, un, un, un iet uz baznīcu, iet uz dievkalpojumiem, iet uz dievu slavēšanām, klausīties radio Mariju, ja, jo, šeit eh, viss eh, šīs garīgās lietas, advents laiks eh, liek mums arī kaut kā, katrs varam izvēlēties arī, ko mēs varam gavēņa laikā no nu, kaut kā atteikties Dievam par godu, ja? Uh, ja? tas nav obligāti ēšana, tas var būt jebkas, ja? nu, kā cilvēks atsakās advents laikā ar tieši ar tēmu un domu Dievam par godu, ja? man tas ļoti patīk, man tas ļoti, teiksim, garšo vai kaut kā tam līdzīgi, bet Dievam par godu es šo mēnesi advents laiku to nedarīšu, jā. Un es domāju, tas jau ienes kaut kādu mērķi, ienes kaut kādu uh, garu, kaut kādu enerģiju, kaut kādu gaismu, kad man ir savs kaut kāds uh, lēmums, kaut kāds uh, iet uz gaismu, es eju pretī gaismai, jo advente uh, 24. iesākās cits laiks, un mēs ejam uz gaismu, ja? un viss šīs lūkšanas, un par ko es runāju, ir tas, kas man palīdz iziet arī advents laikā, tas gavēns, kas man palīdz šo gaismu maksimāli noturēt sev iekšā, un, un ejot pa tums, ar savu gaismiņu sirdī un dvēselē, e, es eju uz gaismu, ja, uz gaismu tas ir runāt ar, arī ar cilvēkiem, palīdzēt cilvēkiem, dziedāt kaut kāds jauks dziesmas un e, nu tā, e, uzvesties un dzīvot, kad, kad ir virs, visu laiku ir gaiši un viss ir jauki. Paldies! Tas par tā tēma, par to tumsu un ka, ka mēs viņu redzam dabā, viņa jau arī <clears throat> lielā mērā ir saistāma ar atkarības uh, izpausmēm. Tad, kad uh, atkarību neārstē, viņu nepārkārto, neanalizē un, un ļauj viņai mm, nu, valdīt pār cilvēku. Tā arī sanāk tāda tumsas dzīve – Un šodien mēs eh, varētu parunāt par vienu no, no veidiem, eh, kas iespējams kādam var eh, būt kā jaunums, izrādīties kā, kā varbūt ierosme mm, atkarības ārstēšanā. Iepriekšējos raidījumos esam vairāk kārt pieminējuši gan anonīmos alkoholiķus, gan eh, līdzatkarīgo grupas. Mums arī bija viešņas pagājušajā reizē no līdzatkarīgo, mm, anonīmo līdzatkarīgo mm, biedrības, mm, ne, bet sadraudzības. Un jebkurā gadījumā gan par anonīmiem alkoholiķiem, gan anonīmajiem spēlmaņiem un narkomāniem visu informāciju jūs varat atrast internetā – vienkārši izmantojot um, meklēšanas opciju Google. Mm, bet šodien mēs varētu parunāt par uh, terapijas veidu, kas ir saistīts ar, ar miegu, ar miega stāvokli, uh, latīņu valodā hipnos, um, um, un tā ir hipnoterapija. Proti tāds speciāls uh, stāvoklis, kurā uh, Eh, cilvēku nogādā speciālists, kurš ir apguvis šīs eh, terapijas eh, pamatus, un tad iespējams, ka tieši šajā stāvoklī cilvēkam atrodoties, viņš var nonākt pie kaut kāda klikšķīša vai kaut kāda zobratiņu pagrieziena, mm, nu, kas var vedināt uz tālāku atveseļošanos. Gan Andrejam, gan Andrim ir pieredze ar uh, hipnoterapiju. Es tad varbūt Andrejam mm, aicināšu viņu pastāstīt sākumā tādu ievadu, uh, ko mēs saprotam ar šo terminu, un vai tam ir zinātnisks pamatojums, vai nu, nav kaut kāda, jo varbūt cilvēkiem ir aizspriedumi pret šo vārdu. Es uzreiz gribētu ielikt vienu nelielu remarku. Uh, hipnoze, cilvēks uh, neatradas mie, uh, miega, kaut gan diezgan tuva uh, stāvokli tam principā, lai saprast, kā cilvēka jūtas, esot hipnoze, es domāju, katram ir bijuši tāda brīži, kāda, piemēram, kaut kāda lekcija vai kaut kāda, es nezinu, garlācīga pasākuma, jūs uh, it kā sežat, it kā klausaties, bet principā esat tā nedaudz pazūduši tāda neliela, nu var pateikt kā transa, bet trans tad nebūs atbilstoši vēl, bet nu, tieši tāda sajūta, ka tā, it kā jūs esat klāt, bet tā, īstenība neesat. Principā cilvēks hipnoze jūtas tieši šādi. Un uh, pašas hipnozes princips ir principā, pamatots uz to, ka cilvēkam tiek izslēgta ārā apziņa, kura ir ļoti, teiksim, tā varenīga, spēcīga un tā tālāk, bet ne tik ļoti ietekmīga kā mūsu zemapziņa. Es domāju, daudz ir dzirdējuši par zemapziņu, un uh, zemapziņa īsti mūs vārdā krietni vairāk nekā apzināmies. Vienkārši ikdienā parasti nespējam to tīzot. Kaut gan uh, iemācīties pašam uh, pārvaldīt savu zemapziņu, tā ir ļoti laba lieta, bet uh, tas, es teiktu, kā ir diezgan ilgi jāmācās un arī tā skatoties uz uh, visādam, teiksim tā, skolam un piegainam, gan psihoterapijam, pētīskiem, gan arī kādam pusezoteriskiem, kaut gan nekādas ezoterikas tur nav īstenība. Ļoti, teiksim, tā daudz mm, pieņēmumi ir pamatoti tieši uz ietekme uz zemapziņu. Un, principā, visa hipnoza, pam, visa hipnoza, kā tāda ir process, kad cilvēkam tiek izslēgta ārā apziņa un tiek ietekmēta viņa zemapziņa, kuras, atkārtos vēlreiz, ir ļoti ietekmīgs instruments, lai mainītu cilvēku domāšanu, pašsajūtu un arī, es nezinu, cilvēku tuvāka perspektīva ar apkārtēju vīdi, jo zemapziņa patiešām ļoti spēcīgs instruments. Bet pirms tu turpini, varbūt Uh mhm. -huh. Ja mēs par tām remarkām, tad tu arī vari ielikt vienu vēl skaidrojošu no sevis, uh -huh. uh, kā tu vienā teikumā paskaidrotu, kas ir zemapziņa. Nu, tajā, šajā kontekstā varbūt tieši. Zemapziņa uh, viena teikuma. Viena teikuma, nu, lai mūsu klausītājiem, kur varbūt ir patālu no medicīnas, tas būtu saprotams, uh, iedomājieties, ka uh, jūsu smadzene ir apsēkstā ar kaut kādu ļoti tādu blīvu un resnu deķa, un zem, un šī deķa būs apziņa, bet zem apziņā būs tieši, teiksim tā, nu, pirms man kāda tas būs tās cilvēks, kurš zem tās deķis un kurš spēj kustināt uh, gan apziņu, gan uh, visu teiksim, tā ķermeņa. Un lieta ir tāda, ka uh, apziņa principā vienkārši uh, apziņā uh, īstenībā ir tik ļoti spēcīga un tik uh, ļoti liela un tā tālāk, ka viņa uh, ar sevi apsēdz zem apziņu uh, kaut gan viss, kas mums ir iekšā īsti eh, sakuma, iet no zemapziņas, nevis no apziņas. Uh, lūk, kaut kā tā. Ah, nu, paldies. tas maksimāli uh, eh, centu sakat, uh, vienkāršot, uh, lai tas būtu maksimāli saprotami. Jā, paldies tev. Bet tu, tu vari turpināt, jo es tev pārtraucu. uh, <laughs> nu jā, un, uh, kad es mācījos medicīnu, es gāju psihiatrijas pulciņā, un uh, mūsu pulsiņā vispopulārākā tēma tieši bija hipnoze. Tā bija, teiksim tā, tā kā žurnālistiem ar kaut kādiem materiāli, par kuriem vienmēr var uzrakstīt. Uh, es nezinu, piemēram, par siltumu pieslēgšanu rudenu laiku vai par kaut ko tādu. Uh, tad mums hipnoze vienmēr bija tēma, kad mēs nevarējām izolēt uz kādu citu. Man reizes mēnešos trīs, laikam mūsu psihiatrijas pulsiņā sapulces tēma bija hipnoze. Uh, un starp citu, runājot, mūsu pulsiņš uh, bija vienmēr pirmais vietas mūsu universitātēs mācījos uh, äh, Rēzaņa, Krievijā. Un uh, äh, mums arī bija visvairāk apmeklētāju, ieskaitot ar apmeklētāju uh, no ārpus uh, studentu lokā. Uh, tāpēc uh, visiem interesēja, nu, tēma saistīs ar psihiatriju un kāpēc cilvēku, uh, cilvēkiem interesēja hipnoze. Lūk, un ar hipnoze uh, var ietekmēt ne tikai cilvēka vēlmes, bet arī principā cilvēka uh, ne tikai psihosomātiku, bet arī es personīgi biju redzējis lietas, kad cilvēks darīja kaut ko, kas uh, cits apstākļos fiziski viņš diez vai pavilktu. Uh, piemēram, reiz redzēju, kad viens uh, puisis, kurš, nu, bija auguma kāda varbūt 117 centimetri un nebija nekāds sportīs. Uh, viņš zem hipnozes palika tik ļoti ciets un tāpēc, ka, nu, mūsu profesors, uh, kurš uh, veica to hipnoze, un uh, viņu iehipnotizējot, uh, viņam teica atkārtot, ka uh, palki cieš, cieš, tāds uh, kādēļ, cieš, cieš kādēļ, un uh, tātad viņu uh, kā, soļ, kā soliņu nolika starp diviem citiem cilvēkiem, un viņiem virsū apsēžas, es jau precīzi atceros, trīs vai četri cilvēki, bet no malas tas izskaties tā, ka viņam tulīt laikam mugurkals pārlauzīsies, jo man, ja godīgi, bija grūti noticēt, ka cilvēks uh, spēs izturēt tik ļoti uh, lielu slodzi. Bet es ar savam acim uh, biju tur redzējis. Un, uh, nu, tas ļoti tā apbēdot, cik ļoti uh, hipnoze uh, spēja ietekmēt cilvēkus. Jā. Cits tas, ka... Mm, Bet jācer, ka viņam pēc tam nesāpēja tā mugura. Nu, <laughs> tā muskuļa laikam jau sapēja, bet uh, fakts kā tās, jo man bija ļoti liels pārsteigums, cik pirmkārt uh, lielie cilvēka ķermeņa, nu, cik liels robežas, nemaz nedomāju, ka tas uh, principā, pat fiziski būtu izcinājums, ja godīgi. Un otrkārt, cik ļoti patiešām uh, hipnoze spēja mainīt uh, ne tikai cilvēku uzvedību, bet arī, uh, teiksim, tā cilvēku, nu, cilvēku gatavību kaut ko uh, tādu darīt. Nemaz ne, nedomā, kā muskuļi <laughs> izturēs tik, tik lielu slodzi. Jā, cits tas, ka uh, cilvēkiem uh, Э, atšķiras, э, teiksim tā, spēja tikt iehipnotizētam. Un stāstot, э, nu, vismaz mums tas ir tā kā labam hipnoterapeitam, nu, ideāla gadījumā ir jāspēj ievest hipnoze sevi pašu, kas ir ļoti interesanti. Nekad, eh, tas, laikam, vienīga, vienīga lieta no hipnozes, kurā savam acim nekad neesmu redzējis, lai cilvēks iehipnozē sevi pats. Bet uh, stāstot, ka, principā, ļoti laba hipnoterapeita radītājs ir iespēja iehipnotizēt sevi pašu. Uh, lūk, cilvēkiem, uh, nu, atkarība no uh, hipnozes metodas, protams, ja, piemēram, ir tā saucamais Eriksona hipnoze, kas nu, gan manuprāt, gan arī psihiatros, ka tā, tā, tā ne visi ir hipnoze, bet uh, tā ir pak, pakļauti principā 100% cilvēki. Nu, nu, kaut gan vēlreiz atkārtošu, ne visi atzīst to par īstu hipnozi, un salīdzinot ar klasisku hipnozi, protams, tur efekts pavisam cits vajag. Runājot par klasisku hipnozi, lielāka daļa cilvēku ir pakļauti hipnozei, vēl ir dažs teiksim, tā ievērojams procents cilvēku, kuri slikti, faktiski hipnoze ir uh, pavisam neliels procents, kuru ievest hipnoze Uh, nu, ļoti problemātiski. Tas arī atkarīgs no tā, cik ļoti cilvēkam spēcīga tieši apziņa. Piemēram, man personiski man, man ievest hipnoze ir ļoti grūti, uh, laikam tāpēc, ka mana apziņa ir tāda ļoti piesardzīga. Uh, man vienkārši ir dažas teiksim, tā, mentālas īpašības. Uh, nu, tā, līdz ar to uh, man ir savādāks. Bet, uh, principā, lielākā daļa cilvēku labi pakļaut hipnozi, da, uh, vēl uh, neliela daļa nav pakļauta hipnozi. Uh, nu, uh, ne, nav pavisam maza daļa, bet ir ar cilvēku, kuri, teiksim, tā uh, slikti pakļauti hipnozē. Paldies, man tev bija šī apstādina. Man liekas, ka skaidrojumam šobrīd ir e, ļoti pietiekams daudzums informācijas. Es gribēju tagad Andrim pajautāt, kā, kā tu saskāries ar, ar hipnozi un e, kā tu ieraudzīji, kur tas varētu būt par palīgu cilvēkiem un nu, mūsu raidījuma kontekstā tieši atkarības ārstēšanā? Nu, jāsaka tā, ka, teiksim, manā dzīvē hipnoze ir ienākusi nejauši, tāpat kā dod daudz lietas, man vienkārši ir kaut kādā veidā atnākušas, un, un man viss interesantais vienmēr uzrunā, tāpat tās kā psihoterapija un, un grupas vadīšana un, un, un, un personīga, individuāla, jo man jau vairākus gadus, nu, es pat nezinu, kā teikt, 20, ir tā, kad es palīdzu atkarīgiem cilvēkiem, kā es to protu, kā es to māku, kā es to redzu, ja? Uh, un līdz šim vairāk vai mazāk man tas ir izdevies. Uh, tieši no savas praktiskās pieredzes uh, ar atkarīgiem cilvēkiem ir radušies kaut kādi secinājumi, kaut kādas likumsakarības, esmu analizējis, esmu pētījis un esmu to izmantojis savā praksē. Un es atceros, man vienreiz bija viena uh, mūziķe, es uzvārdu, protams, neteikšu, eh, uz terapiju, nevis uz hipnozi. Un viņi man vienā te terapijās prasa, saka tā, eh, viņi, viņi saka, Andri, jūs ziniet? Es saku, ko tad? Es esmu lasījis tik daudz grāmatas, un arī psiholoģijas grāmatas, un tā tālāk, un tā joprojām. Es saku, un? Viņi saka, ko? Un eh, viņi saka, bet to, ko jūs man te stāstat un liekat darīt, un tā tālāk, viņi saka, Nevienā grāmatā tas nav rakstīts. Es saku, un, viņi saka, nu, ko un? Tas strādā, ko jūs, kā jūs to darat, ja? Un es nezinu, vai tas palīdzētu visiem cilvēkiem, bet, nu, es zinu, kuriem tas ir palīdzējis. Un šādā veidā, protams, atnākot pie manas atkal informācija, ka ir iespēja uh, apmācīties eh, ar hipnozi. Es, protams, to izmantoju, ehm, eh, aizgāju uz šīm mācībām. Šobrīd es arī eh, pats pielietoju savā terapijā arī hipnozi. Un, un, un, un, un, un es jau gribu teikt tā, ka, teiksim, protams, ir kaut kādi varbūt vilts hipnotizētāji un, uh, varbūt ne visas tantiņas, bet dažas tantiņas un vai, vai, vai, vai unkulīši uh, ir varbūt kaut kādā veidā mazliet uh, uh, ma, ma, nu, tā kā mānās un, un bet ir labi psihologi, kas prot varbūt kaut kā aizrunāt to cilvēku, uh, bet, nu, es, jo vi, vi, viņi jau tā kā tikai ne no atkarībām, viņi noņem tur sliktums nost un tā tālāk un tā joprojām, un, un, un tā liekas, ka viņi tā kā gandrīz vai uh, dieva vietā un uh, kaut kā tā. Nu, lūk, uh, uh, es savā uh, jau uh, arī hipnoterapeitu vai hipnozes Eh, pieredzes laikā esmu sapratis arī vienu lietu, kas ir ļoti svarīga, ja, un tāpēc man personīgi pirms seansiem vienmēr ir konsultācijas ar šiem cilvēkiem. Es pirms tiekos atsevišķi, es iepazīstos, es izrunājos, eh, es saprotu, vai tur mums kaut kas sanāks vai nesanāks, jo mums ir jābūt gan uz vienu viļņa, ja? ļoti svarīgi ir, lai eh, ir šī sajūta, ka cilvēks tev tic, ja? ka viņš tev uzticās, Eh, ļoti svarīgi ir to, ka cilvēks pats to vēlās, ja? ka nevis dēļ sievas vai vīri to dara, bet ka viņš pats to vēlās, ka viņš ir atnācis, viņš zina, ko viņš grib, viņš zina, ko viņam vajag, un viņš ir gatavs eh, tev klausīt, eh, un ir jābūt šim, nu, ka tic, tic gan tam hipnozei, gan tic, uzticās tieši arī man, ja? uh, kā, kā procesa vadītājam, ka tu esi viņam tā kā, neteiksim, līderis, bet kaut kas, kas, kaut kas īpašāks un lielāks un, un viņš tev uztic. Un, un, protams, ir ļoti arī svarīgi, man liekas, hipnozes laikā, to, ko Andrēs te stāstīja, tā viss ir patiesība, bet maksimāli izdarīt visādīgs paņēmienus, lai maksimāli šis cilvēks atbrīvotos atbrīvoties gan fiziski, gan arī psiholoģiski un psihiski arī e, ar galvu atslēgtos šī kontrola e, maksimāli, jā. Un, e, ja tas izdonās, protams, es nestāstīšu, kādi man ir tie paņēmieni, kas palīdz šiem cilvēkiem atbrīvoties, un man ir citi, kas pēc tam vienkārši negrib celties augšā, uh, es viņiem saku, hei, atgriezies uz zemes, e, mums tā kā seansi beidzies, un viņš netājas vaļā, un es viņam saku, halo, var atstaisīt vaļā? Un tad viņš tā klusi saka, man ir tik forši, <laughs> ka es negribu celties. E, bet lūk, e, tā pārbaud par to, ko Andrejs runāja par tiem svariem uz to muguru, uh, Es pirms uh, visas atbrīvošanās uh, cilvēks arī bišķi pārbauda tādā ziņā, bišķi, protams, vieglāka, vieglākā formā, uh, vai viņš ir transā vai nav, jo uh, tieši tā ret, kurš jau aizmieg, ja? bet to, ka viss ir kaut kādā veidā miegaini un ir tajā transā, un viņš man dzird, ja, tas ir lielākai daļai, ja, red, kurš tur sāk šņākt vai, vai, vai krākt, ja, bet viņš tik un tā, tad tie vārdi jau iekšā saiet, ja, uh, un trans uh, ieviešana nenozīmē, protams, uh, ka viņiem ir jāguļ, uh, tā nav arī izetērika, Bet lūk, kad man ir paiets kaut kāds process laiks, es šiem cilvēkiem lieku vispirms, es turpinu tālāk piecelties – uh, skatīties vienā punktā un pēc tam aiztaisīt acis, turpināt skatīties vēl punktā, ja, es tur runāju savus kaut kādus tekstus, un tad es viņiem lieku izstiept vienu roku, pēc kādu laiku otru roku, un, un tad es tādā jau tādā uh, komandējošā, jau tādā, tādā balsī, Es saku, uz labās rokas, jums ar vienu paliek jau notirpusi, viņi jums velk uz leju, tā es jums uzlieku uh, teiksim, vēl 40 kg svāru bumbu šīs rokas, jums vēl viņa grūtāk ir noturēt, bet jūs cenšaties, jūs esat stiprs, jūs to varat, jūs to varat, jūs to varat, un uz nākošās rokas es piesienu viņam trīs balons un saku, ka šie baloni uh, uh, ir piepūst pilna gaisu, viņi lido gaisā, viņi lido pie putniem, viņi lido debesīs, un Jānim šo roku ir ļoti grūti noturēt, jo balonu velk roku uz augšu. Bet uz kreisās rokas mēs uzliekam vēl 40 kg, tas ir jau 80 Un, un Jānim jau, jau vairs nav spēka noturēt, un es apmēram varbūt salieku kaut kādus, nu es kā piemēram saku, 200 kg uz vienu roku un uz otru piesienu uh, uh, desmit balonus, ja, uh, un, uh, un es redzu, kā šiem cilvēkiem šis rokas viena aiziet gaisā, nu pilnīgi te, kas stāvs, un viena aiziet uz leju, ja, un, un, un es turpinājumu nestāstīšu, bet tad es saprotu, uh, kad uh, cilvēks ir atbrīvojies, uh, viņš ir transa stāvoklī, Un uh, viņš dara, viņš tā arī jūt, ja, ka to smagumu, te 200 kg viņam uz rokas ir, un viņš viņu nevar noturēt, un viņa, viņa krīt lejā. Un, un, un, un, un. Un, un, un tas rāda, ka cilvēks ir atbrīvojies, ka viņš ir transā, un tad ir tas, kad, tas brīdis, kad uh, ir šī zemapziņa, ja, ka no viņas var ņemt ārā visu, ko tur nevajag, un likt iekšā, uh, ko tur vajag. Ja, nu tā. Nu, skaidrs. Tāds... Tas tā no pieredzes, <laughs> jā. jā, jā, jā. To mēs arī gribējām dzirdēt. Um, nu ko, uh, mīļie klausītāji, tagad mēs varam ieklausīties arī nedaudz mūzikā, un tad atgriezīsimies uh, šeit pat rādījām arī Latvijas studijā. Raidījums tiksim skaidrībā, un dziesma no mūziķes Ditas Svarupas, Tava gaisma spīda. kad esmu tumsā maldies, tava gaisma spīd, kad esmu citu atstumts. pāri tukšumā. klausījāmies Ditu Svarupu. Eh, mans vārds ir Toms, šis ir raidījums Tiksim skaidrībā, raidījums, kas ir eh, paredzēts atkarīgajiem un cilvēkiem, kuri viņiem līdzās, bet vispār jau pilnīgi ikvienam klausītājam, jo par to, eh, kādos apstākļos mēs varam saskarties ar atkarību un tās mm, nestajām sekām mēs nu gan nekādā ziņā nevaram paredzēt. Šajā reizē ar maniem domu biedriem Andri un Andreju mēs apspriežam hipnoterapiju, hipnozi, tādu speciālu um, terapijas veidu, uh, kuras nolūks ir uh, cilvēkā radīt pārmaiņas – Mm, padarboties arī ar viņu zemapziņu. Un tad nu, man nākamais jautājums būtu tāds, eh, ja mēs teiksim, domājam no ticīga cilvēka skatu punkta, eh, vai teiksim, šajā te hipnozes pieejā jūs neredzat nu, kaut kādus riskus vai teiksim, eh, mm, nu, kaut kādu tādu diskutablu uh, brīdi, kurā mm, varbūt eh, nu, notiek mm, nu, kaut kāda iejaukšanās, kas tiešām būtu atstājama mm, dieva rokās. Un, eh, kā, kā jūs varētu reflektēt par šo, kurš gribētu pirmais atbildēt? <laughs> Nu, es teiktu, ka hipnoterapijas vislielākā problēma ir tāda, ka apkārt tās ir padaudz mītu. Uh, jo, kā es jau teicu, dažādi es nezinu, cilvēki, kuri saistītā ar ezotēriku un tā tālāk, viņam arī patika kaut ko stāstīt par hipnozu un tā tālāk, un attiecīgi tādēļ uh, sabiedrība rodas sajūta, ka hipnoze tā ir kaut kāda lieta eh, no tās pašas kategorijas, kā uh, zilēšana vai uh, eh, dzied, uh, dziedniecība vai kas tas, bet īstenībā tur nekāda sakara nav tās, uh, nu, es jau paskaidroju, kāpēc tā ir tradicionāls medicīnas metode. Un runājot par garīgumu, nu, Es teiktu, tā kā es domāju, lielāka daļa mūsu klausītāja ir, tā, teiksim tā, uh, ir ticīgie cilvēki, bet uh, nav teoloģijas, uh, nu, nav, es nezinu, teoloģija ar grādu, to izņemot, protams, tevi, Tom. Uh, un, nu, parasta ticīga cilvēka skatu punkta, man liekas, hipnoze nekas slikta nav, jo būtībā tā ir cilvēka vēlme, un ieskai, par cilvēku vēlme es uzskatu, kā arī jāsaprot cilvēka vēlme mainīt savas vēlmes. Un, attiecīgi, kad cilvēks nāk uz hipnoze ar vēlme, piemēram, tikt galā ar uh, ceršanu, vai dažkārt arī cilvēki nāk ar tādu pieprasījumu, ka viņi grib tikt galā ar, es nezinu, piemēram, uh, kādam ļoti garšo, es nezinu, saldēs, un kāds arī grib tikt vaļa no tas uh, vēlmes uh, no nu tā, es nezinu, kārdinājuma, ot, no nu tā kaisla, tāda uh, sava ziņa, tāpat ir uh, dieva lieta, kad uh, mēs uh, atbrīvojamies no kaut kādam ka kaislīgam lietam, kur varbūt traucē mūsu garīgai dzīve. Cīs tās, uh, kā jau mēs sakam par teoloģiju, uh, ir brīvas grības jautājums, it, ka Dievs mums visiem ir devis brīvu gribu, un hipnoze var uzsvert kā lietu, kura kaut kāda veidā uh, spēj ietekmēt cilvēku brīvu gribu, jā, bet no tā paša laika, ja cilvēks pats nāk uz hipnoze un pats grib kaut ko mainīt, to izmantot, ieskaitot arī mainīt savas vēlmes, uh, tad, manuprāt, nekā tāda nav tāda ziņa, ka cilvēks ir atnācis ar savu brīvu grību, un viņa brīvu gribu bija mainīt savas vēlmes, un, manuprāt, tas nu, neiet e, nekāda veida grizi e, ne ar kristīgu ticību, ne laikam ar kādu citu. Uh, Uh, nu, lūk, un vēlreiz atkārtosim, jo es uh, uzskatu, ka laikam tieši šī raidījuma pamat doma ir jābūt, uh, kā hipnoze ir klasiskas medicīnas metode, klasiskas tradicionālas uh, pieradītas ar uh, starptautiskas veselību organizāciju metode. Tā nav nekāda ezoterika. Uh, es atkal gribētu pateikt, uh, uh, lai cilvēki arī saprot, ka alkoholisms ir, ja mēs runājam par alkoholu, ka alkoholisms ir neārstējama slimība, ja, tad, lai mēs saprotam, ka ar hipnozi mēs neizārstējam, ja, mēs vienkārši ieliekam iekšā, ka šim cilvēkam nav šīs domas un vēlmes par alkoholu domāt un par viņu lietošanu. Viņam viņas nav, ja, bet ja viņš vienkārši kaut kāds interesi pēc paņēmis un, un, un, un, un, un iedzers un domās, ka viņš ir vesels un uh, kaut kādā uh, banketā tur uh, ar visiem neapzinoties ceļu izglāzi viņš arī pacels, uh, nu, uh, jāsaprot, kad šādā veidā var to ķēdi uh, ko hipnotizētājs uzliek ja, šim blokam, ja, lai šīs domas un sajūtas nav, uh, ka šī alkohola glāze to var pārcirst pāraust uz pušu, ja, un, un cilvēks atsāk dzert, un, un, un, un, un tad ir saka, no, nu, vot, bija pie hipnotizētāja, un tik un tā es dzeru, ja. Uh, ka jāsaprot ir tas, kad ar hipnozi mēs noņemam tieksmi, mēs noņemam uh, šīs domas par alkoholu un vēlmi dzert ja? bet tas nenozīmē, ka viņš var dzert, ka viņš ir vesels, ja? viņam vienkārši eh, no viņa apziņas un arī zemapziņas tas ir izņēmts ārā, ja? ir nobloķēts, ja? un, un, un, eh, tas ir viens. Otrs, protams, es arī gribu pateikt to, kāpēc uh, man ir šīs konsultācijas pirms, ja? un tikai tad pēc kaut kādām piecām dienām notiek uh, uh, hipnoseansu, uz hipnoseansu uh, manā terapijā ir jābūt vismaz astoņām dienām skaidrā, uz konsultācijām var nākt ātrāk, kad ir kāds divas, trīs dienas um, nedzērts, lai ir ar ko runāt. Mēs iepazīstamies, mēs izrunājam daudz plašākas lietas, un, un, un, un, un, un, un, un, un tas ir ļoti svarīgi, uh, ka, ka mums rodās šis kontakts, un ka tas palīdz uh, arī tieši hipnos laikā, terapijas laikā, uh, ka mēs viens par otru zinām, un es par šo cilvēku zinu daudz, kaut ko jau vairāk, jā, viņam ir alkohola problēmas, bet es arī zinu, varbūt viņa ģimenes stāvokli, ģimenes attiecības un tā tālāk un tā joprojām, un līdz ar to šis cilvēks, es negribu teikt, ka viņš man kļūst tuvāks, bet viņš man ir iekšā ar visu, nu, nu, nu, nu tā, jā, un, un, un tas man palīdz viņu vadīt, uh, hipnoz laikā, kā, kā man vajag, lai viņam būtu labi. Bet es arī gribēju runāt par to, ka nevis tikai par hipnotizētāju, kurus mēs hipnotizējam, bet tieši paši hipnotizētāji, tas ir par, par, arī par mani ieskaitot, ja? jo es domāju, ka mēs visi lielākā daļa saprotam, kad atkarība, jo īpaši alkohols un narkotika, ja? nu viņi tomēr ir saistīti ar tumšiem spēkiem, tumšiem gariem un tā tālāk un tā joprojām. Un uh, strādājot ar šā, šādiem cilvēkiem, jāsaprot, vai pats hipnotizētājs ir pasargāts no tā, ko ko viņš vēl kārā no šī cilvēka, šo negatīvo, ja, es negribu teikt varbūt vārdu ļauno šajā brīdī, bet vēl kārā to negatīvo, un, un, un tas var skart tieši viņu, ja, un, un tāpēc atkal ir visādīgi paņēmienu meditācijas, kas ir paredzēts pašiem hipnotizētājiem pēc tam, ja, lai attīrītos, uh, lai nav jānes šis uh, Es negribu teikt, ka šie cilvēki to dara sli, ļaunprātīgi vai tā tālāk, bet alkohola atkarība ir negatīva, ļoti negatīva lieta ar tumšiem gariem saistīts, ja? un, un, un, un nu, viņas var uzkrāt sevi, un tad cilvēki paliek bez enerģijas un depresijā pašhipnotizētā, ja? nu lūk, uh, Un vai tas ir saistīts ar Dievu vai pret Dievu gribu vai tā tālāk, tā joprojām man, protams, ir jāpiekrīt Andrējam, te pašā laikā es gribu teikt, ka nu, šie cilvēki viss, kas nāk, es vienmēr visiem prasu, vai jūs paši to vēlaties, vai jūs esat tam gatavs, un šīs pārbaudījums, šīs astoņas dienas nedzert, ir pirmais pārbaudījums, ko es gribu eh, sev pārbaudīt, vai šis cilvēks ir gatavs noturēties šīs astoņas dienas, kas priekš maniem rāda, ka viņš tomēr vēlās un ir gatavs. Ir citi, kas neiztur, jā. Nu, lūk, un, un, un bet eh, tā kā, teiksim, uh, es esmu ticīgs cilvēks, ja? un es pieļauju to, ka, teiksim, šīs kaut kādas spējas tiek dotas no augšas, lai palīdzētu cilvēkiem, ja? Uh, ne visi mēs varam palīdzēt un ne visi mēs esam vienādi un tā tālāk un tā joprojām, ja? bet uh, uh, Dievam ir kaut kāda savu izredzēta cilvēki, jeb instrumenti, ar kuriem viņš strādā uz zemes, jo Dievs jau strādā ar cilvēkiem, ja? un katram viņš varbūt kādam ir iedevis savu misiju, savu kaut kādu lietu, kā ar ko darīt, kas kuram sanāk, tādā veidā, nu, kad cilvēki varbūt šai, šajā vai šajos cilvēkos ieklausās, jā. Un es domāju, kad hipnotizētāji arī ir vien no tiem, kas kaut kādā veidā manā skatījumā dara dievu gribu, Eh, es jau vairāk ticu tam, ka visiem šiem hipnotizētājiem tomēr vajadzētu būt eh, ticīgiem cilvēkiem un saistīt ar Dievu, ja? jo es pats personīgi ticu Dievam jau 25 gadus, regulāri uz baznīcu, piedalos lūkšanās un, un, un, un, un, un, un, un ja man šis ir atnācis, negaidot un neplānojot, tad es saprotu, ka man šī uh, Eh, ir atnācis no augšas, ja, un es viņu no sirds eh, es palīdzu un priecājos par katru, ka, par kur ir izdevies eh, dabūt apakaļ pie mums, pie mums cilvēkiem, apakaļ dzīvē, ja, un, un es savā kas varbūt nav, <laughs> kad es mācījos, to man nerādīja, bet es kā ticīgs cilvēks izmantoju bībeli, arī hipnoz laikā, un ne tikai tāpēc, lai radītu iespaidu citiem vai tā tālāk, bet es ticu Dievam, es ticu, kad ir bībele, kad es šādā veidā gan es tiek aizsargāts no šiem melniem gariem, kas tur nāk ārā, gan šim cilvēkam, kas tur ir, jā, un, un mēs liekam ap divi, ja es lieku šim cilvēkam likt roku uz bībeli, Es tad uzlieku viņam savu roku un saku viņam, tu tici Dievam, Cita atbild jā, cita atbild nē, un tad es prasu, vai tēvreiz zini, lielākā daļa nezin, ja? un tad es viņam lieku skatīties sev acīs, ja? uh, un tikai acīs uh, koncentrēties, un uh, es saku, es skaitīšu tēvreizi mazu gabaliņu, tu atkārtosi, uh, es skaitīšu tālāk, tu atkārtos. Ja? Tā mēs uh, noskaitām kopā tēvreizi, ja? roku turēdam uz bībeli, tad es viņu svaidu ar eļļu, liek kruzzīmu uz pieri, ja? jo es tam ticu, ka nu, es tiek aizsargāts, gan arī šis cilvēks uh, dabo šo svētību no Dieva šajā procesa laikā, un, un mūsu procesā piedalās uh, <laughs> klients vai pacients, es, ja, kas es uzskatu še, tajā brīdī patiesībā esmu tikai uh, trešā persona, kas, kas piedalās procesā, ja, ka divi galvenie, tas ir viens ir Dievs, uh, viens ir šis klients, un tikai trešais esmu es, kas tur bišķi tas lietas, nu, uh, pie, pie, piekoriģē, ja, ka, ka, kā viņas vajadzētu būt, lai būtu, lai būtu šis rezultāts. Paldies! Uh, nu, lūk, tāds, mīļie klausītāji, ir ieskats uh, hipnozē šajā terapijas formā. Uh, diezgan jau sarežģīti un daudzslāņaini, bet uh, jebkurā gadījumā labā ziņa ir tā, ka uh, jūs varēsiet šo raidījumu noklausīties vēlreiz uh, arī mūsu YouTube uh, platformā Radio Marija. Uh, Latvija, mums ir arī sava raidījuma mājvietiņa, tiksim skaidrībā, un vēl plašāk par hipnozes iespējām varat papētīt eh, mājas lapā ietekme.lv. Tātad pavisam vienkārši vārds – ietekme.lv. Es saku paldies um, Andrim un Andrejam. Paldies. Un tad nu arī kopīgi noskaitīsim tēvreizi. Mūsu, mūsu tēvs, tēvs debesīs, debesīs svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā bet attestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmēn! Visu jums labu! Atā! Tiksim skaidrībā. Raidījums atkarīgajiem un tiem, kuri viņiem ir blakus. Katru otro trešdienu pulksten 17. Radio Marija Latvija.